Националният осигурителен институт изпълни стриктно и в срок решението на парламента еднократната великденска добавка в размер на 100 лева да се изплаща на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за април, е в размер до 526 лева включително, посочва се, че решението е било взето след обсъждане на няколко предложения за размера и обхвата на добавката. Право на великденска добавка добиха около 534 000 души, които от 26 април се възползват от сумата, но и обаче уточнява, че към момента няма правна възможност да бъдат включени лицата с увреждания, които са подали в Агенцията за социално подпомагане заявление-декларация за предоставяне на лична помощ. Добавката за чужда помощ, изплащана към пенсиите на хора с увреждания, се пренасочва за плащане на труда на асистентите, с което държавата гарантира адекватна подкрепа. Услугата «Личен асистент» е съобразена с житейска ситуация на лицето с увреждане и отговаря на индивидуалните му потребности. Ако пенсията на лице с увреждане заедно с добавката за чужда помощ надвишава сумата от 526 лева, по силата на приетото от Народното събрание решение, лицето няма право на великденска добавка, поясняват от института. Но и отбелязва, че не може да предприема действия в нарушение на приети от парламента решения. Преценката дали в случая има несправедливост и необходимост от действия за нейното преодоляване, е въпрос на анализ и на съответно законодателно и политическо решение.